بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز ومحترم برادرلر بس اتكنج قدر مزدا وأول قدر لر مزدا إسلام أمتنين ألوق حرم الله دنبرا ما وراء النحر فتح لردا جدكوب سي حركة قلقان إنسان محلب ابن أبي صفرة الأزدي رحمه الله نين حياة جهادنا va mavaron nahrdagi fath qilish amaliyotlarini aytib o'tgan edik aytdikki muhallab ibn abi Sufra 82 hijriy sanada shahri Sabzni fath qilib ularni sulh bilan fath qilib qaytayotib yo'lda unga vafot yetadi bu vafot yetishidan oldin muhallab ibn abi Sufraga o'z o'rniga maruvda o'zining ishlarini davom ettirib turishligi uchun Xorosonda noib qilib o'z o'g'li Mug'ira ibn Muhallabni tashlab kelgan edi. U kishi mana shu Shahrisabzdan qaytayotib, Muhallabning o'g'li Mug'irani vafot etganligi haqidagi xabar yetib keladi. Bu xabarni eshitganda Muhallab inna lillahi va inna ilayhi roji'un istirjoda aytadi va bu narsa unga og'ir botadi. Albatta Muhallab boshqaruv ahli edi. Boshqaruv ozgina bee'tibor tashlanadigan bo'lsa, bunda parokandalik kirib chiqishligini yaxshi biladigan inson edi muhallab o'sha zahotiya o'z o'g'illaridan yana biri yazid ibn muhallabni o'zi borgunicha o'sha xurosondagi ishlarini boshqarib turishlik uchun yuboradi yazid ham muhallabning ilg'or farzandlaridan biri edi muhallab har bir farzandlari qiyodat ahli, boshqaruv, qo'mondon ahli qilib tarbiyalagan edi. Ular idoraviy ishlarni, siyosiy ishlarni, harbiy ishlarni juda puxta egallagan insonlar bo'lgan. Shu bilan birga shar'iy ilmlardan ham mahrum bo'lib qolmagan. Qur'on, hadis ilmlari, qiroat va tafsir mana bu ilmlardan ham yetarli darajada ma'lumotga ega insonlar bo'lgan. Chunki muhallab o'z hayotida amaliy ustoz bo'lib hisoblangan. u faqatgina nazariy ta'limlar berib qolishlik bilan emas balki o'sha nazariy ta'limlarni amaliy suratda ko'rsatib bajarib har bir o'rinda o'z farzandlariga va qo'l ostidagi insonlarga nasihat qilib ta'lim berib borgan inson bo'lgan yazid ham muhallabning mana shunday yetuk aql farosatlik dovyurak shijoatlik va siyosatda boshqaruvda va harbiy ilmlarda o'ta mohir bo'lgan bir farzandlaridan bo'ladi yazid mana bu yerdan 60 yoki 70 larcha otliq askarlar bilan maruga yo'l oladi yazid yo'lda ketar ekan darslarimizdan hammalaringiz eshitib bilib kelyapsizlarki Xorasonda moro nahrda juda ko'p kurashlar bo'lgan mayda mayda kurashlar insonlar itoat qilishlikni xohlashmagan u yerdagi insonlar faqatgina shu o'rmon hayotlarida yashab hamma o'zicha boshqaruvda yashab o'rgangan insonlar bo'ladi lekin islom nuqtai nazarida har bir inson bu Allohning shariatiga tobi bo'lishligi va bir amir ostida yashashligi shart bo'lib hisoblanadi. Insonlarda mana shu dunyodagi saodat ham bu yo'l bilan bo'ladi, oxiratdagi saodat ham ayni mana shu yo'l bilan bo'ladi. Agar insonlar bir qonun ostida Alloh subhanahu va taolo tuzib bergan shariat ostida yashamasalar va bir amir qo'l ostida itoat bilan umr o'tkazmasalar, bu olam hech qachon o'z toyilishidan to'g'rilanib qolmaydi. doim jarlikka qarab qulaydi hech qachon tafriqa bo'lib turib hamma o'z bilganini yashashlikda xayr bo'lmagan balki bir amir ostida yashashligida xayr bo'lgan Xurosonda shunday insonlar ko'p edi. Qabila parastlar, qaroqchilar, yo'lda shunday insonlar ko'p edi. Yazid ham yo'lda 60-70 nafar otliq bilan ketayotganda 500 ga yaqin turklardan bo'lgan bir qaroqchilar guruhi chiqib qoladi. Ular shu darajada past insonlar bo'ladi. Qaraydiki, arablar, lekin tanimaydi bular muhallaqning farzandlari yo boshqa. Agar taniganda, demak, ish yo ularga itoat bilan o'tardi yoki bir yo'l ularni qatl qilishlikka urinishligi ham mumkin edi. Bular tanishmaydi. Shunda ulardan bizga ba'zi bir narsalar berasanlar shunda senlarni yo'lingni ochamiz deb qo'yamiz deydi lekin yazid ularga hech narsa berishlikni istamaydi bosh tortadi shunda yazidni odamlaridan bittasi majjaa degan bir nafari qo'ying ularga bir narsalar beraylik deydida kiyim beradi kamon beradi yana ba'zi bir arzimagan narsalarni beradi shunda haligi besh yuztacha qaroqchi bebosh insonlar buni oladida ketadi va ozgina yurgandan keyin yana qaytib ularni oldidan chiqadi chiqib turib ular yana xiyonat qiladi yana bizga narsalar berasan deydi o'rtada urush chiqadi urush chiqib yazid taraf 60-70 ga yaqin bular esa 500 atrofida insonlar o'rtada jang bo'ladi lekin yazid yoshligidan otasi bilan birgalikda janglarda qatnashib kelayotgan bu narsalarni o'z ko'zi bilan ko'rib ancha jangiy tajribasi ustun inson edi bu yerda bir nechta ularni kattalarini va odamlarini qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi jang biroz bo'lgandan keyin yana tarqalib bo'linishadi yazidni safida bir inson bor edi havorijlarni asir qilib kelayotgan shulardan bittasini olib kelayotgan edi bu asir bo'lib kelayotgan edi haligi havorij aytadi yazidga yazid meni qo'yib yuborgin deydi u o'sha xurosonlik bo'ladi qo'yib yuboradi borib haligi turklarni ichiga qo'shilib oladi qo'shilib olib ora uzoqlashgandan keyin ulardan bitta kattasini yana o'ldirib yana gazetni oldiga qochib keladi bu 500 tacha bebosh insonlar yana qaytib kelib yazid bilan yana tortisha boshlaydi bizdan bir odam bo'ldi yana urushamiz yana bizdan o'ldiramiz shunday bahslar bo'ladi yana narsa so'rashadi lekin yazid shijoatli qo'rqmas inson edi ularga hech narsa berishlikni xohlamaydi yana majja haligi nafar aytadiki ey yazid ollohni senga eslataman mug'ira halok bo'lib turgan bo'lsa endi sen ham halok bo'lib ketmagin muhallabga musibat ustiga yana musibat bo'lmasin deb turib shularni bir narsa qilib rozi qilib jo'natib yubor Marvga sog' salomat yetib olaylik deb aytadi shunda yazid men ularga hech narsa bermayman o'limdan boshqa narsa bermayman deganday qilib mug'ira o'z ajalidan qochmadi men ham o'z ajalimdan qochib qutulolmayman deydi ya'ni ajalim yetgan bo'lsa mana shu yerda jang qilib vafot etaman lekin ularga hech narsa bermayman deydi shunda mug'ira vafot etgan Yazid yo'lda bu narsalarga duch kelayotganini ko'radi. Haligi majja nafar oldikda o'zini sallasini beradi ularga. Qarangki, bu insonlarni o'sha sallasini oladida ketadilar. Lekin Yazid mana shunday kichkina narsasini ham o'zini xor qilib berishligini xohlamadi. Lekin aslida tarixda zikr qilinganki, Yazid shu darajada bir saxovatli inson bo'ladiki, buni berishda hech qanday olmagan. Bu inson hech narsaga qaramagan. har qancha boylik bo'lsa insonlarga berib tashlayvergan ya'ni insonlar qalbida ham uni idoraviy siyosiy hamda qabilasiyu ularni qilgan ishlari bilan obro' topgan bo'lsa ikkinchi tarafdan u o'zining saxovati bilan ham obro' topgan inson edi uni shijoat haqida ko'p gaplar aytilgan shijoatidan yana bir eng muhimini aytib o'tadigan bo'lsak uni yoshlik chog'ida bir ilon chaqadi ilon chaqqanda yazid o'zining shijoatini bardoshlik sabrli insonligini ko'rsataman deb haligi ilonga tegmaydi shunda otasi ko'rib aytadi sen shijoatingni ko'rsataman deb aqlingni yeb qo'yasan deydi shunday ya'ni juda shijoatli inson bo'lgan nima bo'lganini ham yazid sog' salomat maruvga yetib keladi maruvga yetib kelganda bu vaqtda muhallabga vafot etib kelgan va o'z o'g'illarini habib va undan boshqa o'sha atrofidagi o'g'illarini chaqirib vasiyatlarini qiladi hamda o'g'illaridan bo'lgan habib ibn muhallab unga janozani o'qib akasi yazidni orqasidan yetib keladi yazidni orqasidan yetib kelib o'rniga yazidni vali qilib tashlaganligini otasining vafot etganligini xabar bergandan keyin yazid hajjojga maktub yozadi albatta bu vaqtlarda iroqda va biz aytib o'tdik xuroson ham iroqqa tobe bo'lgan hajjoj vali edi va uning ko'rsatmasi bilan yurilardi muhallab ibn abi sufro ham aynan hajjojni tavsiyasi bilan xurosonga valiylik tepasiga kelgan edi aytadi shu otasining vafotini hamda o'zini otasining o'rniga qoldirib ketganligini voliy qilib tashlaganligini aytganda hajjaj ham bu narsaga rozi bo'ladi bu 82 hijriy sanada bo'lgan edi yazid ibn muhallab xurosonda voliy bo'lgandan keyin nahr diyorlarida qilgan fathlarini aytadigan bo'lsak avvalo o'zi yazid biz oldingi darslarimizda ham aytib o'tdikki otasi bilan har doim janglarda birga bo'lgan iroqdagi havorijlarga qarshi ichki fitnalarda bostirishlikda birga bo'lgan va hatto hali 25 yoshga yetmasdan turib u karmon viloyatiga vali qilib tayinlangan edi buni hajjaj ham iqror qilgan mana hozir 30 yoshlarida bo'ladi mana vaqtida shu 30 yoshlar vaqtida xurosonga vali bo'lib tayinlanadi biz avval aytdikki bu xurosonga kelganda otasi bilan birga shahrisabzga bordi u yerda Shahrisabzda jihodiy amaliyotlarni olib bordi. Undan so'ngra Xuttol mintaqasiga borib, uni muhosara qilib, uning podshohini yana islom hukmiga sulhga o'tkazib, otasini yoniga qaytib kelgan edi. Yazid 85 hijriy sanagacha Xorasonda valilik qiladi. Mana shu valilik davrida ham bir nechta g'azotlarni qiladi. Bu g'azotlar haqida to'liq ma'lumotlar yo'q. Yazid ibn Muhallabni keyingi davrlarda yana xurosonga qaytadan voliy bo'lib kelganda katta katta fathlarni qilgan katta yurishlarni g'azotlarni va juda ko'plab g'animatlarga ega bo'lgan bu uch yillik 82 hijriy sana bilan 85 hijriy sana o'rtasida qilgan jihatlari u Mavaronahada Button degan bir mintaqani fath qiladi va yana Xorazmga ham yurish qiladi. Va undan tashqari yana xorosonda Bodg'iz viloyatiga ham g'azot qilgan. Bu viloyat oldin ham g'azot qilingan, lekin bu Xorason ahlida shu sulhni buzishlik, xiyonat juda ko'p bo'lganligi uchun yana bu yerga g'azot qilishlikka majbur bo'ladi. Bu bodg'iz viloyatida podshohning bir qal'asi bo'lgan. U podshohsini Nizik deb nomlangan. Bu Nizik qal'asi deyiladi. Mana shu qal'aga ko'z tikadi. Chunki bu qal'a Bodg'izdagi bu qal'a Xorosondagi boshqa xiyonatchi toifalarga va xilofatga bo'ysunishdan bosh tortgan insonlarga bir boshpana joyi bo'ladi. U qal'a juda mustahkam qal'a bo'lganligi uchun har tarafdan shu muxolif bo'lgan toifalar islom va musulmonlarga bo'ysunishligini istamagan toifalar mana shu yerda to'planib, mana shu yerda mashvara qiladigan joylardan bittasi bo'lgan. Yazid mana shu yerga ko'z tikadida askar katta qo'shin to'plab Bodg'izga boradi. Bodrizga yetib borganda uning mana bu katta juda hashamat bilan kelayotgan qo'shinini ko'rgandan keyin Bodriz podshohi Nizik bu holatni ko'radida kurashsa kuchi yetmasligini bilib taslim bo'ladi va musulmonlarga sulh yo'li bilan shu jizya to'lib yashashlikka rozi bo'ladi. Yazid ibn Muhallab Bodg'izdan qaytgandan keyin 85-hijriy sanaga kelib, Hajjaj tarafidan bir buyruq keladi. Bu buyruqda xorazmga qo'shin tortgin degan buyruq keladi yazid jangiy tajribalar kuchli inson holatni ko'radida hajjajga bir maktub yo'llaydi hozir xorazmga hujum qilinadigan vaqt emas xorazm o'ljasi oz itlari esa kuchli deydi ya'ni u yerga jang qiladigan bo'lsak kam o'ljaga ega bo'lamiz va ko'p yo'qotishga duch kelishimiz mumkin deganday qilib yozadi shunda bu narsani hajjoj g'azablanadi chunki hajjoj har bir aytgan gapini o'tkazadigan aytgan aytgan degan degan bo'ladigan inson edi va yana muhallabning oilasiga uning farzandlariga o'zining shaxsiy adovati ham bor edi chunki iroq ahli Hammasi to'la muhallabning farzandlari uning oilasini sevib hurmat qiladi. Chunki biz oldingi darsimizda aytdikki, Basra Basratul muhallab, Basra muhallabning Basrasi der edi. Shuning uchun maktub yo'llaydi Hajjaj. Yaxshi sen o'z o'rningga odam qo'ydi, o'zing kel dedi. Yazid Hajjojni g'azablanganligini biladida, bu maktubga parvo qilmaydi, Xorazmga yurish qiladi. U mana bu Xorazmga bo'lgan yurishini qilmoqchi ekanligini maktub orqali hajjajga bildiradi shunda hajjaj bu narsadan g'azablangan edi boshida aytganiga itoat qilmaganligi uchun yo'q deydi g'azot qilma u yerga jang qilma u yer senga aytganingdek shunaqa o'ljasi oz itlari kuchli joy sen o'rningga birovni qo'yda o'zing kelgin deydi bu narsaga itoat qilmaydi yazid ham itoat qilmaydida xorazmga yurish qiladi va xorazmga yurish qilib u mana bu yerda Alloh dinsini bilan g'alaba qozonadi va u yerda ko'plab asrlarga g'animatlarga ega bo'lib, yana Xorazm ahlini sulhga o'tkazib qaytadi. Bunday qilib Xorazmni fath qilib kelganligini eshitgandan keyin ham Hajjoj o'z g'azabidan tushmaydi, balki bu orada Hajjoj xalifa Malik ibn Marvonga ham bir necha marta xatlar yozadi. Ya'ni mana shu muhallabning oila uning bolalarini yomonlab yozadiki, aytadi, bular deydi Abdullah ibn Zubayr tarafdorlari, ularga vafodor bo'lgan deb turib shunday ko'nglini sovutishga harakat qiladi abdulmalik ibn marvon ham aqlli inson edi hajjojga maktub yozadi men muhallabdan biron bir yomonlik ko'rmadim ularni faqatgina shu abdulloh ibn zubayrga vafosini ko'rganman hozir abdulloh ibn zubayr yo'q endi ularga bo'lgan vafosi bizga bo'lgan vafosiga olib keladi dedi chunki muhallab doim jamoatni va musulmonlarni birdamligini lozim tutgan odam edi abdulloh ibn zubayrga islom o'lkalarining deyarli aksar qismi hech qanday jangsiz o'z ixtiyorlari bilan bay'at qilgan edi faqatgina urdun shu umaviylardan bo'lgan ba'zi bir qabila mana shunga o'xshagan kuch ahillari bay'at qilmasdan so'ngra o'rtada janglar bo'ldi va bu janglar oqibatida oxiri nima bo'ldi abdulloh ibn zubayr qatl qilindi bundan oldin iroqda u kishining ukasi musab ibn zubayr bor edi ya'ni bu 71 hijriy sanada edi Mana shu toinki Abdulmalik ibn Marwan Iroqqa kelib, u yerda o'z bay'ati ostiga olgandan keyingina Muhallab ibn Abi Sufra ham Abdulmalik ibn Marwanni itoatiga kirgan edi va u kishiga vafo bilan xizmat qilayotgan edi. U kishi bu xilofatga qarshi ishlar qilmagan, balki ichki fitnalarni bostirishligi bilan doim mashg'ul avor bo'lgan inson edi. Mana shunday maktublarni yozib jo'natadi. Bundan keyin yana Hajjaj maktub yozadi abdulmalik ibn marvonga ya'ni bular bizga qarshi bosh ko'tarishligi mumkin shunday gaplarni aytadi chunki ba'zi bir insonlar hajjojga shunday gaplarni aytgan ediki yazid otini egarlab qo'ydi faqatgina uni hali juganlagani yo'q hali sizga qarab yurish qilgani yo'q degan edi yana bir rohibdan so'raganda mendan keyin o'rnimga kim bo'ladi deb o'ylaysan deganda yazid bo'ladi deb o'ylayman degan edi ya'ni bugun bo'lmasa ertaga Iroqqa ham voriylik qilishi mumkin degan nazar bilan buni chetlatishlikka harakat qiladi. Oxiri Abdul Malik ibn Marwan Yazid haqida bu har xil gaplar kelaverayotganligi uchun Hajjajga maktub yozadida, sen shunchalik Ibn Muhallab haqida gapiryapsan, Muhallabning farzandlari haqida, xo'sh kim qo'yaylik deydi. Shunda bir odam tavsiya qiladi, mana shu odamni Xorasonga vali qiladi. Lekin Hajjoj juda zakiy inson har qancha zolim bo'lgani bilan aql farosatda tengi yo'q bo'lgan inson bo'lgan u agarda birdaniga boshqa odamni qo'yadigan bo'lsa iroq ahliga ham xuroson ahliga ham bu narsa yoqmasligi mumkin edi shuning uchun yazidning o'rniga uning ukasi mufaddal ibn muhallabni tayinlaydi yazid ketayotib ukasiga aytadi qara deydi meni o'rnimga seni qo'yib qo'ydi lekin hajjoj seni ham uzoqqa qo'ymaydi keyin iroqqa ketadi va aytganidek mufaddal ham xurosonda ko'p voliylik qilmaydi uzog'i bilan to'qqiz oygina voliylik qiladi to'qqiz oydan keyin uni ham ishdan bo'shatadi o'zini oldiga chaqiradi va aka ukani va undan boshqa yana bir muhallabning farzandlarini qamoqqa oladi va bular bir necha yillar hajjojning qamoqxonasida qoladi undan keyin ozod bo'lib yana boshqa ishlar sarguzashtlar bo'ladi biz darsga qaytadigan bo'lsak mufaddal akasidan keyin xurosonda vali bo'lib qoladi uning vali bo'lib qolishligi ham allohga hamdlar bo'lsin u qisqa mana shu 9 oylik davr ichida ham islom ummati uchun katta bir xizmatlar qilib ketadi o'zi alloh va taoloni bir rahmati bo'lganki muhallabning farzandlari o'g'il farzandlari ko'p bo'lgan u hamma farzandlarini o'z hayoti davomida boshqaruvga siyosatga jangga hamma narsaga tayyor qilib o'stirgan edi ularni yoshlik chog'laridanoq janglarga olib chiqqan ularni mana shularga chiniqtirib o'stirgan inson edi mufaddol ham otasi bilan birga iroqdagi ichki fitnalarni bostirishlikda havorijlarga qarshi kurashlarda birga bo'lgan va chiniqib yetilgan inson edi mufaddol 85 beshinchi hijriy sanada Xurasonga vali bo'ldi. Mana shu vali bo'lgandayoq jangini boshlaydi. Qayerga jang qiladi? Akasi Xurasonda vali bo'lib turganda Bodg'isga jang qilganligini aytib o'tdik. Bodg'is ahli Yazidni valilikdan chetlatilganini eshitiboq o'z sulhini buzgan edi. Ular yana xiyonat qilgan edi. Mufaddal birinchi bo'lib ana o'sha yerga jang qiladi. Bodg'izga borib jang qiladi. u endi akasi oldin kelib sulh qilib qaytgan edi endi bu borib jang qiladida va uni qaytadan fath qiladi va u yerda ko'plab g'animatlarga ega bo'ladi va bu g'animatlarini doim insonlar orasida taqsim qilib beradi mufabbal hech qachon o'ziga baytul mol qilib to'plamagan u g'animatlar olgan vaqtda tezlik bilan darhol insonlarga o'z ulushlarini tarqatib beradigan inson bo'ladi hatto mana shu bodg'ish jangida har bir mujohid uchun 800 dirhamdan g'animat puli tekkan ekan so'ngra mana bu bodg'izdagi jangdan so'ng Mufattal yana to'xtamaydida movaron nahrdagi ba'zi bir mintaqalarga jang qiladi u mintaqalar Akhrun, shuman deb nomlanadi mana bu mintaqalarga jang qilib u yerlarda ham alloh subhanahu va taoloning madadi va yordami bilan musulmonlar g'olib bo'ladi va u yerda ham ko'plab g'animatlarga ega bo'ladi va uni u g'animatlarni ham darhol insonlarga tarqatib bo'lib beradi Muallabning oilasi musulmonlarning mollariga xiyonat qilmagan. Ya'ni ular faqatgina o'zlariga mol dunyo to'plashlik bilan ovora bo'lgan insonlar bo'lmagan. Hattoyinki Yazid ibn Muhallabga haqida ham aytiladiki, ya'ni Mufaddalning akasi Yazid ibn Muhallab haqida ham. U ham juda katta g'animatlarga ega bo'lgan, lekin shu darajada boy bo'lishiga qaramasdan birorta uyi bo'lmagan deydi. Uy solmagan. Odamlar aytishgan unga, "Ey Yazid, sen ham o'zingga bir qasrlar uylar soldirmaysanmi desa menga uyni nima keragi bor menga uy bu podshoh qasrlari hukumat binolari bo'lib hisoblanadi men u yerga yo hokim bo'lib boraman yoki mahbus bo'lib boraman degan edi u bir necha martalab qamalgan edi qamoqdan chiqsa yoki hokim voliy yo qo'mondon bo'lardi qachoniki qo'mondonlikdan yoki hokimlikdan chetlatiladigan bo'lsa u mahbus bo'lardi doim hayoti mana shunday o'tgan edi lekin Hajjaj bularga o'zining shaxsiy adovatlari sababli va ba'zi bir narsalarni ro'kach qilgan, ya'ni ayib sifatida ko'rsatganki, ya'ni bular baytul molni o'zlaricha tasarruf qilyapti, musulmonlar molini o'zi bilgancha tasarruf qilyapti degan ayblovlarni qo'yadi. Bu muhallabning bolalarida xiyonat bo'lmagan islom va musulmonlarga avvalo bu mol dunyo masalalari, chunki ular o'zlari boy insonlar bo'lgan, lekin xosatan Yazid juda saxovatli bo'lganligidan beparvoroq bo'lgan. Ya'ni qanday? Agar unga birortasi so'rab keladigan bo'lsa yoki uni birortasi maqtab biron bir gaplar aytadigan bo'lsa yoki biror inson bir narsada muhtoj bo'lsa, behisob unga hadiyalar bergan. Va bu hadiyalar berayotgan vaqtda o'z cho'ntagidan beryaptimi yoki baytil molni narsasimi? Mana bu narsaga e'tibor qilmagan. Mana shu narsani ham bahona qilgan, lekin uning ukasi mufaddolda bunday ishlar bo'lmagan chunki u olingan g'animatlarni darhol insonlarga taqsim qilib berar edi mufaddol mana bu 9 oylik viloyati davrida bodg'izda jang qilib uni fath qildi undan so'ra yana movaron ikki mintaqa ahrun va shumanlarni fath qildi va bundan so'ngra yana bir jang qilganki bu jang movaron eng katta janglardan biri ya'ni e'tiborli janglardan biri bo'lib hisoblangan u termiz shahrida bo'lib o'tgan jang edi ayni mana shu jang mufaddolni islom ummatiga qilgan eng katta yaxshiliklardan biri bo'lib hisoblanadi keling mana bu jangni tafsilotlarini inshaalloh keyingi darsimizda batafsil o'rganib chiqamiz ala الله تعالى muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain assalomu alaykum va rahmatullohi va وبركاته